Vjernik neće se moći spasiti sutra na sudnjem danu, na drugom svijetu uživati kod Allaha Jalla Vala osim ako dođe svome gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala s čistim srcem s čistim srcem. Kao što kaže Jalla Vala, يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana čovjeku neće koristiti njegovo potomstvo, niti će mu koristiti njegov imetak. Potomstvo ga neće moći sačuvati kazne. Niti će se moći odkupiti svojim imetkom od Allahove Jalla Vala kazne ako se ne bude pripremao za drugi svijet na Dunjaluku kaže Dželavala, koristit ćemo samo njegovo čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je to čisto srce? Koje dakle osobine moraju se nalaziti u njegovom srcu? Koje loše, neminovne osobine moraju otići iz ljudskog srca? O tome govorimo u ovom serijalu naših emisija. Jedna od prijeko potrebnih osobina za svakog vjernika i vjernicu koji žele sebi spas, uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Osobina koje se moraju čvrsto ukorijeniti u njihovim srcima, koje stalno moraju biti u njihovim srcima. Iz te osobine proizilaziti dijela. Stalno, svakodnevno, danonočno činiti dijela. Bez te osobine zasigurno neće biti ni dijela. Ta osobina jeste ustrajnost na Allahovom putu, kako se to kaže, istiqamet. Ustrajnost na Allahovom putu. Allah subhanahu wa ta'ala nikome od nas nije odredio granicu, pa rekao robe, ti budi vjernik musliman, ti robuj, ti klanjaj posti 20 godina, ti 30, ti 50 i slično. Ne, već je Allah Jalla Vala rekao wa'bud rabbeke hatta je'tijeke l'yakim. Obožavaj svoga gospodara sve dok je ne dođe smrt. Dakle, u Allahu i Đalla Vala vjeri treba ustrajati sve do svoje smrti. Šta nam vrijedi? To što postimo do pred sami akšam. Pola sahata pred akšam. Zatim se iftarimo, jedemo. Nije nastupio akšam. Hoćemo li išta imati od posta toga dana? Nećemo ništa imati. Šta vrijedi ljudima što su 20, 30, 40, 50 godina u Allahove vjeri muslimani klanjaju poste zadnju godinu dana prestanu sa svim tim. Okrenu se od svega toga. Ništa im to neće koristiti. Zato ovo je neophodna osobina za svakog istinskog, iskrenog vjernika koji žele sebi spas, uspjeh na dunjalku i sutra na ahiretu, da ustraju Allahu i dželavala vjeri. Zato mi obavezno nekoliko puta, 17 puta danas na dan, kažemo u svojim namazima ihdina sirat al mustaqim. Ihdina sirat al mustaqim. Mnogi prevode, dakle ovaj ajet iz sure Al-Fatiha, uputi nas na pravi put. Ispravan prijevod jeste učvrsti nas na pravom putu, sačuvaj nas na pravom putu, jer postoje dvije vrste upute, upute, uputa da te neko uputi na pravi put, da ti neko kaže to je put pravi na kojem trebaš biti i kojeg se trebaš pridržavati i da te neko sačuva na tom putu. Taj neko jeste Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. I ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, što je on propisao kao razloge tvoga opstanka na ovom, na ovom putu. Dakle, ustrajnost. Ustrajnost u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kako do te ustrajnosti? Prije svega, kao što su pojašnjavali naši prethodnici, šta znači biti ustrajan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, jer to Allah traži od nas. Allah nam želi dobro. Allah ne želi svojim robovima da budu nevjernici, pa da i sutra kažnjava, ne? Allah subhanahu wa ta'ala želi svima nama dobro. Traži od nas da ustrajemo na njegovom putu, jer se ne može zadobiti uživanje kod Allaha, jer se ne može spasiti od Allahove kazne od džahnema tek tako. Dakle, treba ustrajati na ovom putu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Kaže svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu sam kaže svima nama Festeqim kema umirt. Ustraj onako kako ti je naređeno. Ustraj kako ti je naređeno. Naređeno ti je da obožavaš svoga gospodara sve do, sve do svoje smrti. Kako biti ustrajan? Kako opstati u Allahu je dželle vala vjeri sve do svoje smrti. Prije svega dakle moramo voditi računa upravo o ovome o čemu govorimo svo vrijeme. Moramo voditi računa o svome srcu. Da naše srce bude čisto za Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog da kuca, da bude odano njemu, da obožava samo njega, da u ljudskom srcu, da u vjerničkom srcu nema mjesta ni za koga drugog, da Allah je uvijek prvi, uvijek da se njemu daje prednost, da nam je on najpreći, da gledamo njegove naredbe i njegove zabrane. Dakle, da naše srce kuca u tevhidu, svjedočeći i dakle, svojim srcem i kasnije jezikom i svojim dijelima Allahu uđerla vala jednoću, da je on jedan jedini dostojan svega, da se njemu posveti cijeli život, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala sve do svoje smrti. Pa kaže, Ebu Bekr radi Allahu ta'ala an, plemeniti ashab Allahovog poslanika alaihi salatu sam, najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika, kada je bio upitan o ustrajnosti na pravom putu, šta znači istiqamet, ustrajnost na pravom putu, rekao je da Allahu ni u čemu ne činiš širka, da Allahu subhanahu wa ta'ala nikom, nikoga ne smatraš ravnim, da Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ne smatraš ravnim, da je Allah dželavala jedan jedini istinski Bog dostan obožavanja da to svjedočiš i svojim srcem i jezikom i dijelima. Dakle, osnova ustrajnosti u Allahu i dželavala vjeri jeste ustrajnost srca na čistom, na čistom tevhidu. Kaže Omer ibn al Khattab radijallahu ta'ala kada je bio upitan o onima koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'an i Kerimu spominje ove Allahove jale vala robove, svoje robove pa kaže Inna alladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na tome. Zatim ustraju na tome. Ko su ti? Kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, to su oni koji ustraju u pokornosti Allahu ne uvijaju se pri tome, ne dvoume se pri tome, ne lisičare kao što lisica se dakle uvija kada se, kada se kreće. Dakle, u tome su iskreni i u tome su postojani i u tome provode svoj život. Osman ibn Affan radijallahu talan za ove koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na tome. Dakle, ko su ti koji ustrajavaju? u Allahu i Jalla vala vjeri, kaže Osman radijallahu talan, to su oni koji su iskreni u svim svojim dijelima prema Allahu Jalla vala. To su oni koji su iskreni u svim svojim dijelima. Šehhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kaže oni su ostali ustrajni u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustrajavaju. Vole Allaha jalla wa'ala najviše od svih. Oni im je najpraći. Ostali su ustrajni na tome i na obožavanju samo njega jednog jedinog, nisu se od toga okrenuli niti desno, niti, niti lijevo. Kada je plemeniti ashab Sufjan ibn Abdillah Thaqafi radijallahu ta'an došao Allahovom poslaniku alihi salatu oslam i rekao Allahov poslaniće, obavijesti me o nečemu zašto nikoga nakon tebe neću pitati. Obavijesti me o nečemu iz Islama, spomeni mi nešto zašto neću imati potrebe da pitam nekoga drugog nakon tebe? Pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Kul amentu billahi thum istakim. Reci, ja vjerujem u Allaha, a zatim ustraj na tome. Reci, ja vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraj na tome. U drugom citatu ovoga hadisa spominje se da mu je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Reci, moj gospodar jeste Allah, onaj koji me je stvorio onaj koji me drži u životu, onaj koji me hrani, onaj koji mi propisuje, naređuje i zabranjuje, ja se odazivam njemu, jeste Allah subhanahu wa ta'ala, zatim ustraj na tome, zatim ustraj na pokornosti takvom gospodaru, Allahu dželovala, koji te stvara, održava, hrani, koji ti propisuje, naređuje, i zabranjuje, savjetuje te kako da provedeš svoj život na ovom svijetu da bi uživao vječno uživao na drugom svijetu. Nakon toga upitao je Sufjan ibn Abdillah Saqafi radijallahu talan, a čega se to Allaho poslaniće najviše bojiš za mene? Pa je Allaho poslanik alihi salatu wasalam uhvatio se za jezik govoreći ovoga. Ovoga se najviše bojim, bojim za tebe. I u drugim hadisima Allaho poslanik alihi salatu wasalam upravo na ovakav način je pojašnjavao da neće čovjek biti ustrajan na Allahom putu sve dok mu ne bude ustrajno njegovo srce, a neće srce biti ustrajno u Allahove dželjavala vjeri sve dok ne bude ustrajan čovjekov jezik, sve dok ne bude vodio računa šta govori. Govori samo ono što Allah voli, čime je zadovoljan, ono u čemu je samo korist dok se ostalog, ostalog kloni. Dakle, neophodno je da ustrajemo Allahove dželjavala vjeri, da nam srce bude čvrsto ubijeđeno u Allaha dželavala jednog jedinog, da obožava samo njega, da se odaziva samo njegovim naredbama i zabranama, odnosno da njemu da prednost nad svim. Ukoliko dođu druge naredbe i zabrane, da se nimalo ne dvomi da Allahu subhanahu wa ta'ala da prednost, da ustraje u tome, da iskren bude u svim tim dijelima, da Allaha dželavala voli najviše, da ustrajava na tome. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala propisao je budući da je ovo bitno, da je ovo najbitnija stvar, da ustrajemo na Allahom putu sve do svoje smrti i da u tome budemo iskreni, da činimo dijela pokornosti njemu, Allahu dželavala i da u tome budemo iskreni, da na tome živimo i skončamo, svoj život privedemo, Allah subhanahu wa ta'ala od sebe je propisao brojne razloge. Uputio nam savjete čega da se držimo, šta da radimo, pa da budemo ustrajni u njegovoj vjeri. Pa na prvom mjestu, i ovo je osnova, kod svake osobine koja nam treba, odnosno sve što nam treba, sve što vidimo da je kori za nas i to nam treba, to tražimo dovom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Upućujemo Allahu dželle vala dovu često, iskreno, ako vidimo da je u tome korist, da nam to Allah subhanahu wa ta'ala da. Pa i ovdje najveća korist najbitnije. Dakle, da živimo i svoj život skončamo. Da imamo lijepu završnicu, da lijepo umremo na ovome svijetu, to je najbitnije. Da dakle, onaj dan ispostimo do akšama, a ne do pred akšama. Već do akšama. Da završimo, privedemo svoj život kao i sva svoja dijela da privedemo na najljepši mogući način i svoj život da umremo kao vjernici muslimani. Jer je Allah dželle vala rekao: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون او vjernici bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani umirite kao muslimani pa je dakle to najbitnije zato često upućujemo dove Allahu subhanahu wa ta'ala zato to da nas Allah učvrsti na ovom putu da živimo i umremo, da nam podari lijepu završnicu kao njegovi iskreni, istinski robovi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ Ustraj onako kako ti je naređeno. Mi ovako često prevodimo, međutim, svaki glagol koji ima dodatak iste, ima značenje, dakle, traženja toga. Isteklim znači traži ustrajnost, na Allahovom putu onako kako ti je naređeno. Kao što kažemo istilfar je traženje oprosta. Isto tako je istikamet traženje ustrajnosti, postojanosti i čvrstine na Allahovom putu. Pa ovdje Allah dželavala kaže svome poslaniku Muhammedu alaihi sallacom i svima nama festeqim kema umirt ustraj na pravom putu, odnosno traži ustrajnosti, čvrstine, postojanosti na pravom putu kako ti je naređeno. Zbog toga najčešća dova Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam je bila Allahumme ya muqallib al kulub thabit kalbi ala dinik. Allahumme ya muqallib al kulub thabit kalbi ala dinik. Allahummoj, moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. To je bila najčešća dova Allahovog poslanika alihi salatu sam na seždi. On, Allahov poslanik, najbolje stvorenje, Allaha dželavala, najodabraniji poslanik, najodabraniji čovjek, najodabranije stvorenje koje se pojavilo na ovom svijetu, na dunjalku, na dunjalučkom svijetu. Allah mu oprostio sve. Allah će ga učiniti i na drugom svijetu, ahiretu, najodabranijim poslanikom, vjerovjesnikom. Svi poslanici i vjerovjesnici bit će iza njega. On će se zauzimati za veliki šefat, da odpočne suđenje. On, Allahov poslanika alihi salacom, Allah mu ukazao blagodati kakve nije nijednom drugom prethodnom poslaniku i vjerovjesniku. Međutim, njegova najčešća dova je bila Allahume ja muqallibel kulub sebit kalbi aladin. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Srce je i tekako bitno voditi računa o srcu je najveća obaveza. Naša najveća obaveza jeste da nadgledamo, da pratimo svoje srce. Pustite se ljudi koji kažu moje srce je čisto, ja nikome ne mislim loše, a sebi misli najveće zlo. Nije u Allahoj vjeri, ne klanja. Ako ne klanja, džaba mu sve. Džaba mu i metak i potomstvo. Čuli smo, čovjeku ništa neće koristi njegov imetak, njegovo potomstvo, ništa ga to neće moći sačuvati. Allah je dželavala kazne, Allah poslanika alihi salat sam rekao, ugovor između nas i njih je namaz, ko ostavi namaz postao je nevjernik. Učinio je dijelo nevjerstva, nema namaza, a on nikome ne misli loše, a sebi najveće zlo misli. Nikome ne misli loše, ne zavidi, ne mrzi nikoga a prema sebi, svojoj duši, čini najveće zlo. Ne želi sebi dobro. Kako da misli meni? Kako da misli tebi dobro? Pa dakle, ostavte se takvih ljudi. Onaj koji tvrdi da je njegovo srce čisto, misli se dakle da je čisto za Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je pokorno Allahu, koliko je zahvalno Allahu. Misliš da će tebi biti zahvalan, a nije zahvalan svome gospodaru što ga je tako lijepo stvorio, što mu je ukazao brojne blagodati što mu ništa nije uskratio, koliko je zahvalan Allahu, Allah ga može uzeti svakog trena, smrt mu je bliža od ove kragne za vratom, koliko se zahvaljivao Allahu Đalevala, podario mu porodicu, podario mu potomstvo, dao mu i metak, koliko je zahvalan Allahu Đalevala na tome. Primijetili na ulici druge koji nemaju ništa od toga, koji hodaju na štakama, koji nemaju stana, nemaju gdje da se sklonu, da prenoće, na ulici spavaju. Koliko smo zahvalni Allahu Vala na tome? Ja ne mislim nikome loše. Ja sam dobar. Moje srce je čisto. Nije tvoje srce čisto. Čisto je kada bude kucalo samo za Allaha Vala. Kada se bude odazivalo Allahim naredbama, ono što je Allah naredio, da se klanja pet puta danas, da se posti, evo, sada kada nam dođe Ramazan i ostalo što nam je Allah Vala naredio, da se ostavi loših dijela, da se ostavi alkohola, da se ostavi zinaluka, da se ostavi kamate i kamatni kredita, da se ostavi ogovaranja, lošeg mišljenja i slično. To je čisto srce. Na takav način, ono što Allah dželovala naređuje da se čini, ono što Allah zabranjuje da se toga ostavi. Pa dakle, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše srce na pravom putu. To je pravi put. Pravi put jeste pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alihi salaca molio je Allaha da učvrsti njegovo srce na tom putu. Na putu pokoravanja Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne svojim prohtjevima i strastima. Ljudi smatraju pravi put je onako kako ga oni vide. Pravi put jeste onaj put koji je došao od Allaha dželjavala, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala zacrtao kroz svoju knjigu Kur'an i Kerim i sunnet svoga poslanika Muhammeda alihi salatu vasana. Dakle, kako do ustrajnosti dovom? Često upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, traženjem znanja iz vjere. Kako da budemo ustrajni u Allahove dželjavala vjere ako ne znamo Allahovu vjeru, ako ne poznajemo propise iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i njegovog dina, Kako da ustrajavamo? Moramo se podučavati. Moramo se podučavati Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Poznavati se sa propisima i dakle nastojati što je god moguće više od tih propisa da činimo. Zatim sa iskrenošću da vodimo računa o svojoj iskrenosti, da vodimo računa o iskrenosti svoga srca, da sve ono što naučimo sve ono što činimo, da činimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko popušta u vjeri, ko ostavlja vjeru, lice miri, dvoličnjaci, oni koji su prevrtljivi, oni ostavljaju vjeru, a ustrajavaju u Allahu i Jalla vala vjeri oni koji su iskreni, oni koji se obračunavaju prije svakog dijela, je li ovo dijelo radi Allaha, je li ovo dijelo po sunnetu Muhammeda alihi salatu sam, je li ovo dijelo bolje da sada činim ili da ga ostavim za kasnije i slično, čiste svoja dijela od svakog vida širka, svake primje se širka, pri, pripisivanja nekoga drugom u tom dijelu, Allahu subhanahu wa ta'ala. To su oni koji su iskreni. Jer je bolje činiti malo, ali da je iskreno, nego činiti mnogo, mnogo dobrih dijela, a da se ta dijela ne dao Allah subhanahu wa ta'ala čini, čini nekome, nekome drugom. Zatim, jeli, činiti mnogobrojna dobra djela. Ono što čovjeka učvršćuje na pravom putu jeste i činjenje dobrih djela. Kada je čovjek stalno u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, stalno čini ono što me Allah dželle vala naredio i ostavlja se onoga što me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, zasigurno to će ga učvrstiti u njegovoj vjeri. Odnosno, time će postići podršku Allaha subhanahu wa ta'ala, pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah će ga zavoljati pa će ga Allah dželjavala i čuvati na pravom putu. Sve se na kraju vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve u Allahovim rukama, sve pod Allahovom voljom, njegovim htjenjem. Koga Allah dželjavala želi ostaviti na pravom putu, on će i ostati. Koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zablude, nema toga koji će ga uputiti na pravi put. Dakle, na kraju se sve vraća Allahu dželjavala. Zato moramo nastojati umilostiviti se svome gospodaru, činiti dijela kojima ćemo zadobiti Allahu dželle vale milost, da nam se Allah smiluje, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti na pravom putu. Ihdine siratal mustaqim, sačuvaj nas na pravom putu. Sačuvaj nas na pravom putu. Kako? Između ostalog, čineći dobra dijela, pokornost, pokornost pokoravanja Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, dobro društvo. Zasigurno, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je od razloga koji čovjeka nakon Allaha subhanahu wa ta'ala učvršćavaju u Allahovoj vjeri jeste i dobro društvo. I o tome smo govorili mnogo u našim emisijama. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala ono što čovjeka učvršćuje u njegovoj vjeri jeste zasigurno dobro društvo, vjerničko društvo koje ga savjetuje, koje ga podučava, ne zna, podučava, pa pojašnjava kako činiti u praksu sprovesti dotični propis, kako činiti mnogobrojna dobra djela, ukoliko se zaboravimo, ukoliko se zapostavimo, ukoliko budemo nemarni, imamo dobro vjerničko društvo koje nas na sve to postiče. Na sve to nas postiče. Zato Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da budemo uz vjernike. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha. Istrpi svoju dušu, odnosno čvrsto budi uz one koji jutrom i večeri spomnju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Dakle, strpi se uz vjernike, budi uz vjernike, ne odvajaj se od vjernika iz želje da zadobiješ jeli, ovaj dunjanučki svijet zatim zasigurno ustrajavanje u učenju Kur'ana Kerima, njegovom proučavanju i postupanju po njemu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an Kerimu spominje prethodne narode, jedne koji su se odazvali poslanicima i vjerovjecima, druge koji su odbili, koji nisu prihvatili, koji su inatili, koji su na dunjalu dunjaluku skončali na loš način i sutra na drugom svijetu Ahiretu će vječno boraviti u džehennemu. U Kur'anu saznajemo ko su dobri, ko su loši, osobine dobri, osobine loši, kako su ustrajali jedni, zašto su popustili, posustali drugi i slično. To se nalazimo u Allahu i Đelavala knjizi Zato zasigurno jedan od razloga koji čovjeka nakon Allaha subhanahu wa ta'ala učvršćuju na Allahom putu jeste učenje, izučavanje Kur'ani Kerima. Zato Allah Jalla Vala kaže inna hadal Kur'an jehdi lilleti hi akvam doista ovaj Kur'an upućuje na pravi put. Na pravi put i kaže također in huwa illa zikru lil'alemin limen li ša'a minkum e jestaqim. Doista je on Kur'an opomena svim svjetovima. U njemu se nalazi opomena, savjet, smjernica za sve ljude. Međutim, limen ša aminkume jestakim. Ko će prihvatiti taj savjet? Ko će se opomenuti? Onaj koji želi da bude na pravom putu onaj koji želi da bude na pravom putu, on će se okoristiti od Kur'an i Kerima. Dakle, zasigurno, oni koji žele da ustraju na Allahove dželavala, u Allahove vjeri na Allahovom putu, moraju učiti, izučavati, proučavati Kur'an, postupati, postupati po njemu. I još je mnogo također razloga koji čovjeka učvrćuju zasigurno i sunnet Allahovog poslanika alihi salacom, njegovo učenje, izučavanje, praktikovanje, životopis Allahovog poslanika alihi salacom, njegovi ashaba, drugova, na šta su sve oni nailazili od iskušenja, kakve su ih nedaće snalazile, kroz šta sva, sve su prolazili i opet su ostali ustrajni u Allahu i dželovala vjerk. Na prvom mjestu Allahu poslanika alaihi salacom, zatim njegovi ashabi. Šta ih je to učinilo ustrajnim, postojanim, čvrstim u Allahu i vjeri, to ćemo saznati ukoliko budemo iščitavali, izučavali njihov životopis. Na prvom mjestu biografiju, životopis Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu, alihi salatu veselam. Koji su plodovi lijepe posljedice, rezultati ove ustrajnosti. Da živimo i svoj život skončamo, privedemo kao Allaho i Đelovala istinski iskreni robovi, kao njegovi vjernici koji su plodovi i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. O tome ako Bog da upoznajmo se u našoj narodnoj emisiji u serijalu očisti svoje srce.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 Oh.